Emma wehhabini tutmak üçin näme dilhatam gözlänaklar, hökümetden orderam gerek däl, şaýadam gerek däl, ýöne bir ýerde bir samsyk müşrik ahun näme pylany wehhabi diýse boldy ýeterlik diýýärler, düşündiňmi? Pylany wehhabimiş diýilse boldy äkitýärler, düşündiňmi? Bu wehhabi näme oglan bir zada düşünmeli. Bu wehhabilik erbet söz däl. Wehhabilerem erbet adamlar däl. Emma biziň halkymyz nämä allandy? Orsuň döwründe musulmany näme diýip tutýardylar? Basmaç diýseň näme ýeterlik bolýardy orsuň döwründe? Orsuň döwründe plan basmaç diýseň ýeterlikdi. Orsuň döwründe plan näme molla diýilse, plan alym diýilse ýeterlikdi. Orsuň döwründe plan näme baý diýilse ýeterlikdi. Indi ors gitdi dogruda. Ors äkitdiler ýerde näme türkmen kapyr getirdiler. Dogry dämi? Indi orsuň syýasaty ýöremeli. Indi sen türkmen bolup otyrsyň. Komitet türkmen bolup otyr. Prezident türkmen, aşagyndaky näme? Wezipedarlar türkmen bolup otyr. Indi birini näme? Musulman diýilse tutsa beýleki halk näme diýer? Aý öňe ors gyrdy kapyr diýip. Indi senem musulman diýlen üçin gyrýan bolsaň, onda sen orsdan näme tapawudyň oba diýjek. Halk olara özüni aldatjak ýaly, olaň hakykadyny dessine tanajaklar. Şoň üçin öz hakykatlaryny tanatmazlar ýala. Düşündiňmi? Halkyň we hökümediň bar näme bähbidi haýry bir belli bir gatlagyň näme haýryna işlärek näme etdiler? Halkyň düşünmeýän atlaryny getirdiler. Wähäbi sözüne halk düşünýärmi biziň halkymyz? Türkmen sözüne biziň halkymyz düşünenok. Wähäbi diýdiler, düşündiňmi? Emma wähäbini türkmençe terjimesini aýdalmasalar. Olar dini pygamberiň getirişere tutjak bolýanlar. Arassa yslam bilen ýaşajak bolýarlar. Orslaň otuz sekizinji ýylyň näme gyrgynlygynda gyran ahunlarynyň eden zadyny etjek bolýarlar. Kuran, hadys bilen ýörejek bolýarlar. Şoň üçin tutýar diýip wähäbi sözüni açyklasalar. Heý, halk baryp şu wähäbi diýermi? Ýa-da halk şol adamlar ýigrenerlermi? Düşündiňmi? Ýöne näme, indi ors ýok, ýöne kim bar? Orsuň akydasy bar. Düşündiňmi? O garaşsyzlyk diýilýän zat biderek gürrüň-ow. Ol adamlary alýarlar biz garaşsyzlyk alýar. Garaşsyzlyk alnanak. Garaşsyzlyk en haçan alnar? Haçan-da şo ýurtda ähli töwhid söýülse. Haçan şo ýurduň metjitlerinde Kur'andan ders berilse. Haçan-da bir adam öýünde Kuran okatjak bolsa näme, ondan-bundan ursgat alman, arassa islän ýerinde şu Allaň dini diýilse, şu pygamberiň dini diýilse, islän ýerinde Lä ilähä illallah diýip, hökümediň islendik pudagynda bäş wagt namazyň wagty gelende namaz okabilse, düşündiňmi? Käbir pudaklarda namaz okadanoklar. Nirden musulman diýýäň özüňe, düşündiňmi? Şoň üçin indi näme etýärler? Terror. Türkmen halky terrora düşünýärmi? Çopan terrora düşünýärmi? Ýa daýhan terrora düşünýärmi? Düşündiňmi? Terror näme? Gorkýan adama terror diýlen, aga. Gorkuzýana terror diýilýär. Biz gorkup gezdik. Hä? Biz terror bolduk. Olar gorkuzyp gezdi. Olar näme terror bolmadylar. Şoň üçin näme etdiler? Ors gitdi. Olaň indi ady bilen raýat gyryp bolanok. Düşündiňmi? Olaň ady bilen Yslamyň indi köküne palta urup bolanok, şoň üçin näme halkyň düşünmeýän atlaryny almaly. Hä wähäbi, wähäbi kim? Aý pygambere sögýänler. Na wähäbi diýlene ýem ol adam düşünenok wähäbi sözüni, onda pygambere söýýän, sögýä diýýä, aý bular pygambere sögýä, bular Kurana ynananakmyş, başga kitaplar barmyş diýilse, Wehhabi sözüniň içinde şun gala gatlar bardyr öýtýän. Ýöne wehhabi diýmeg-ow Allatagalaň näme gözel atlarynyň bir ady. Ýöne näme üçin wehhabi sözüni açyklamadylar? Wehhabi sözüni açyklamadylar. Aç-açan näme üçin aýdanaklar wehhabiler Kuran hadise çagyrýarlar. Wehhabiler bir Allaň birligine çagyrýarlar. Nämäň bolsa Alladan dile diýýärler. Musulman musulmana ýardam bolmaly. Baý garybyň ezeneginden tutmaly, kömek bermeli. Gazanan halal puluňy harama bermeli däl. Namysyňa seret, gyzyňy, gelniňi ört. Haramdan gaýtma, şu zatlary diýýär. Hemme gowluklara çagyrýar. Hemme erbetliklerden näme wähäbiler adamlar saplanyň diýýär. Näme seň näme öňe gitmekligiňe sebäp bolan gowulyk bolsa, esbaplar bolsa tutdy ýa? Näme esbaplar seň yza galmaklygyňa, din taýdan we dünýewi taýdan yza galmaklygyňa sebäp bolýan esbaplar bolsa şo zatlardan saplan ýa? Näme üçin bu zatlar açyklanyklar? Bu zatlar açyklansa biz garaşsyzlyk aljak orsdan. Düşündikmi? Şu zatlar açyklananda ana biz garaşsyzlyk alýas. Emma bu zatlar açyklanar. Näme üçin? Entägem koloniýa. Näçe garaşsyzlyk diýibersinler, özlerini alýarlar.